radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio Radio Bakar 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. želimo vam e, dobar dan e, u šestoj emisiji, emisiji e, zelenog telefona. Uz ove krasne taktove, Ana, se slažete? ili slažeš, evo, stvarno nam je e, ovaj, na neki način, e, ovo mi godi jednostavno, a vjerujem da godi našim e, slušateljima, udruga Žmergo, zeleni telefon, jako, jako puno posla ovih dana. Naravno, prije svega ću na početku pozdraviti Anu Golja, koja je i danas s nama uz brojne druge i slušatelje, ali i one koje su uz udrugu Žmerko koji će nam se pridružiti u svemu onome što ćemo danas najaviti, ali i onome što je bilo pa da naravno se malo podsjetimo na zeleni e, telefon, da se podsjetimo malo na broj, da se podsjetimo malo što je to i e, naravno da onda krenemo sa, da tako kažem, poslom. Dobar dan, evo pozdrav svim slušateljima. E, zeleni telefon je servis građanima na koji se svi mogu javiti sa bilo kakvim problemom ili štetom koju vide da je učinjena okolišu. E, mi dobivamo znači svakodnevno pozive, to je broj na koji se može nazvati je 072123456, a isto tako pozivamo sve građane da nam se javdje, jave ovdje u emisiju i prijave bilo kakvu štetu koju su vidjeli u okolišu. Mi smo ovih dana dana imali, e, ne znam da li znate, ali Opatija nam je bila u radovima, jučer je inače mhm. postavljena i plava zastava na e, dvije opatiste mhm. na Mulu je, e, mhm. novi dio Mula je izgrađen i e, tamo smo dobili zapravo jednu prijavu e, da radnici kada su radili nisu se držali, ovaj, odnosno bili su neoprezni i potkopali su jedno stablo. Mhm. I naravno da ljudi koji tamo žive, da to je zasmetalo, bojali su se da će im se čempres koji je tamo ovaj, bio, da će se srušiti, da će se srušiti njihov zid i onda mhm. su nam to prijavili, mi smo onda prijavili, e, prijavu proslijedili dalje konzervatorskom odjelu koji je stopirao radove i prvo se išlo na sanaciju korijenja, odnosno tog zida kako se ne bi to urušilo i, ovaj, i vraćanje zemlje i tek onda su oni mogli nastaviti sa radovima i evo kažem sad smo nedavno imali sretno otvorenje iako kažem za nekoga je to sretno otvorenje imamo e, novu luku uh, e, drugčije nam izgleda cijeli taj prostor nekima je to nije mhm ajmo reći, nije po volji upravo zbog toga što e, je uništeno i staro istezalište, e, drugčiji je izgled kompletan, ajmo reći, tog dijela. E, to je, kako kažu, kako kažete, negdje staro čak oko 130 godina. Da, znači ta e, jedna, to je zapravo jedina vila u Opati kada hodate po mare koja vam je sa lijeve strane mhm. i e, znači ta vila je e, imala svoje staro istezalište, mhm. znači koje je bilo staro 130 godina gdje je kajak centar koji je mhm. tamo onda tu da spuštao svoje kajake i mogli ste iznajmiti kajak i ići ovaj, znači ploviti po moru i ovim novim prostornim uređenjem to to istezalište je uništeno na, na njihovu veliku žalost, ali isto tako, kažem, i po, ovaj, na to se nije dalo utjecati jer to je bilo prostornim planom dozvoljeno, odnosno građevinskom dozvolom. Međutim, ono što smo mogli spasiti, a to je da se ne ruši čempres, odnosno da se pazi na stare zidove i da se oni očuvaju. Evo, i to je dio vašeg, e, vašeg posla, da tako kažemo. E, naravno, osim ovih e, dojava, bilo je i nekih sitnih dojava i ovdje preko Lučke kapetanije Rijeka, odnosno Opatija, o nekim sitnim zagađenjima na preluci, ali doista sitnim. Kakva je situacija, imate li kakvih povratnih informacija sa Žurkova, točnije s ne, nismo dobili nikakve povratne informacije, tako da nemam još sad ništa da bi dalje proslijedila. Mhm. Evo, idemo mi sada nešto više e, reći i o zelenoj e, čiski. Naravno, o tome ćemo razgovarati e, sa Helenom Traubi iz udruge Žmergo. Najave nekih od događanja u našem kraju biti će uz ovo. Neki dan smo imali točnije i u Bakru čišćenje podmorja, e, naravno naš e, luben, e, manje više u svim ovim našim mjestima koje imaju takva športsko-ribolovna društva organiziraju tako nešto. Da, moram priznati da naši ljudi su stvarno aktivni i onda imamo udruge kao što su da, sportko-ribolovna društva mm -hmm. ili ronioce ili opati su to vatrogasci koji su ujedno i ronioci i onda svi oni skupa znaju organizirati akcije Mhm. Ovaj, mi imamo u srijedu, tako da znači, vatrogasci opatija će roniti, izvlačit će, jer smo prošle godine imali isto akciju i onda smo vidjeli da zapravo u samom mulu unutra, e, u, znači u opatijskoj luci imamo jako puno otpada, tako da ove godine se koncentriramo na samu luku i izvlačit će vatrogasci sve što, ovaj, što, sve što nađu i e, ovim putem možemo pozvati građana da nam se pridruže i pomognu izvlačiti ovaj, znači pomoć e, da pomognu roniocima da izvlače sve ostalo na kopno Evo, naravno o ovome ćemo još i najavljivati, to je za osmoga, to jest za sutra u deset sati, ali zelenoj e, čistki rezultate reći će nam Helena Traub iz udruge Žmergo. E, Helena, dobar dan. Lijep pozdrav svima. Evo i Heleni, kako je u Opatiji? sunčano, sunčano. Je li vruće? Nam je, je li <laughs> vruće jako? <laughs> Je li vruće? Je, evo i kod nas je ovdje. E, Helena, zelena čiska iza nas, e, imate impozantne rezultate, pa možda malo da čujemo o čemu se radi i da kažete za naše slušatelje. Pa evo, po peti puta u Hrvatskoj i ove godine zelena čiska, ali i plava čiska, koja je više orijentirana prema našem najdražem, najplavijem moru. Mm-hmm. volontera zajedno u jednom danu, čistilo je 4600 tona otpada. E, meni je uvijek lijepo čuti da u stvari ovo nikada nisu konačni konačne brojke jer i nakon tri mjeseca znamo pronaći nekakav podatak u nekakvom mjestu jedna od županija e, gdje su ljudi čistili, ali eto, bilo im je teško prijaviti e, svoje rezultate. E, bitno je da, da se radi, da se nešto napravilo, učinilo za sebe i za okoliš. mi smo ove godine imali akciju 23. travnja, objedinili smo i zelenu čisku i plavu čisku kako bi jednostavno bilo svima jednostavnije organizirati to Eh, preko 150 sredina iz svih hrvatskih županija i zaista lijepa, lijepa povratna informacija što se događa na terenu, a najveći doprinos kao i uvijek su dali najmlađi, čak 280 eh, prijavljenih obrazovnih institucija, eh, preko 30 tisuća mm, djece i mladih koji, koji su evo ne samo čistili nego uređivali i, i, i pripremali e, razno razne e, edukacije, plakate, sadili, što je bilo svakojakih aktivnosti na taj dan. I oni čepovi plastični, jel da? One kreacije koje su bile... Kreacije <laughs> najmlađih, da. Ali to je nešto što nam ostaje za budućnost. Važno je osvijestiti, e, biti koliko je bitno očuvati naš okoliš i koliko će to utjecati na kvalitetu života. Evo u svakom slučaju sve čestitke e, vama koji ste jedni od e, organizatora u svakom slučaju posebno ovdje u našem e, kraju i nosioci tog projekta i zelene i plave čiske. Evo malo prije je Ana najavila događanje za sutra gdje će se to možda posebno istaći ronioci, ali isto tako i svi građani koji mogu pomoći na svoj e, način, da li barkama ili sa kraja pa nešto prihvatiti iz mora, e, da se i to podmorje očisti u Opatijskoj luci. Tako evo, zaista ovo je jedna dugogodišnja suradnja s javnim vatrogasnim e, e vatrogascima iz Opatije, tako da i sutra zajedno možemo učiniti nešto, pridružiti im se, tako da je ovim putem pozivam sve zainteresirane da dođu na Opatijski mul i učine nešto korisno. Evo, e, Ana, imamo li još kako pitanje za Helenu? Osim da je pozdravimo. <laughs> ja bi ju pozdravila, mi se vidimo poslije u uredu, a recimo meni je vezano za zelenu čistku najveći gušt gledati škole nam pošalju filmove. Mm. Znači oni rade ne samo da čiste, nego onda oni nam i pošalju fotografije i snimke sa njihovih akcija i stvarno se vidi koliko su vrijedni i ja mislim da su oni i nadogradili zelenu čistku jer ne samo da čiste na taj dan, nego oni poslije toga ovaj, još uređuju svoj okoliš i sade i, ovaj, i, mislim svašta. Prekrasno je to gledati kako, kako se lijepo ovaj, radi skupa. Evo u svakom slučaju e, pohvalno je da su se e, evo i u našem kraju u svakom slučaju ovdje uključili i dječji vrtići i e, osnovne škole naravno kroz mnogobrojne akcije u suradnji naravno sa nešto starijima posljednje što smo imali evo čuli ste i ovdje kod nas gdje se čistilo podmorje u Bakru ali isto tako dobili smo i od Kostrene njihovog društva posebno ronioca za ovaj prošli vikend. E, Helena, e, hvala lijepo na javljanju, naravno i na ovom izvješću o rezultatima zelene i plave čiske i naravno na ave sutrašnjeg e, događanja u Opatijskoj luci. Lijep pozdrav svima. Evo, radi telefoni, Ćao. rade telefoni, mobiteli e, zone. E, idemo sada kratko se posvetiti još nekim od e, naravno ciljeva. naime, udruga Žmergo ima jako puno posla, odnosno edukacija, posebno javnosti i to ovih dana na dvije, ovaj, odnosno na radionicu, dvije strane i jedan cilj. E, što možemo objasniti što to znači? Pa mi smo htjeli zapravo napraviti jednu radionicu kojom kojem bi spojili uh, s jedne strane udruge, odnosno građanstvo i s druge strane predstavnike eh, javnog sektora uh, koji bi skupa na radionici razmišljali i vidjeli na koji način mogu surađivati. Mhm. Ovaj put smo se odlučili na temu otpada, ali zapravo isto stvar smo mogli napraviti vezano za ono prije što smo pričali da se u Dražicama rušio zid i mhm. kupalište. Znači, nama je cilj da da s jedne strane obrazujemo građane kada treba reagirati, a s druge strane pokazati javnom sektoru da e, ako uključe građane i to ako ih uključe dovoljno rano, neće poslije toga imati probleme s kojima se nose u, u trenutku kada, e, kada je već zapravo kasno. Jer što nam se dešava? Mislim, jedan dobar primjer toga je to da se je u Opati već odlučila lokacija gdje će se postaviti reciklažno dvorište. Krenulo se s time da se to tamo gradi, međutim, mjesni odbor i građani koji su, žive na tom području pobunili su se protiv gradnje reciklažnog dvorišta na tom području i cijeli projekt je bio obustavljen. Mhm. Znači, to je zapravo vrlo loše. Kao prvo, građani bi se trebali puno prije uključiti. Oni bi se trebali uključiti pri donošenju samih prostornih planova kada mogu utjecati da ta lokacija bude negdje drugdje mhm. i reći svoje razloge zašto su oni za ili protiv donošenja takve odluke jer je to vrijeme kada, mi kada se može još nešto promijeniti. A s druge strane, e, javni sektor, znači gradovi e, i županije se boje tog lošeg, e, ajmo reći, negativnog, negativne reakcije građana i onda ih ne uključe a zapravo da ih u tom trenutku kada donose prostorne planove uključe, onda bi mogli naći nekakvu soluciju koja bi bila optimalna za svih. Mhm. I to je ono što ćemo pokušati napraviti na ovoj radionici. Znači, s jedne strane vidjeti u kojem smo sada situaciji, šta se dešava s otpadom u Hrvatskoj, e, u kojoj smo poziciji i onda skupa pokušati pronaći nekakve rješenje i moguće e, konsenzuse, odnosno modele kako raditi skupa i kako naučiti raditi skupa, a da donosimo odluke koje će biti pozitivne i za jedne i za druge. jer rušenjem e, nečega kada je već doneseno, sada mi moramo ići u opati na kompletno novu prostorni plan, znači raditi novi prostorni plan što je užasno duga procedura da bimo mogli raditi novo reciklažno dvorište jer nije predviđeno na drugom mjestu. I onda sve to skupa obstruira, a s druge strane imate pozive od građana gdje vam se građani bune jer nemaju kamo odvajati otpad. A to je uzročno posljedica ovoga. Znači sve skupa je povezano, moramo se naučiti kako skupa raditi, kako e, surađivati. Evo, vjerujem da će o tome biti e, puno riječi na ovoj vašoj e, radionici. E, možda na neki način da još animiramo ovim putem i naše slušatelje, posebno one koji su zainteresirani za ovo reciklažno dvorište, da dođu kada sutra, gdje? Znači sutra u 10 sati u Vilo Antonio u Opatiji počinje nam radionica, svi su dobrodošli. Nama inače do dolazi, e, dolaze predavači iz Zagreba i Zelene akcije, e, Marko Kosa koji je stručnjak za otpad i Željka e, Leljak Gracin koja je inače odjetnica, a koja se najviše bavi upravo tim uključivanjem javnosti u procese donošenja odluka i koji će nam onda pokazati i one pozitivne primjere kako se može i ovaj, skupa surađivati i kada reagirati. Evo, vjerujem da će oni na neki način doista se pozabaviti ovim temama. E, naravno, dvije strane, a jedan cilj kako to doći zajedno na neki način do, do, do cilja nije nikad baš tako lako, nikad možda iz prve, ali iz druge ili <laughs> eh, to se i ostvari. Znači, to je onaj eh, dio gdje ćete govoriti i o perspektivi ovog eh, sustava gospodarenjem otpada u našoj zemlji, ali isto tako ima onih dobrih primjera, dobre prakse gospodarenje otpadom, pa možda eto po načelima da nam nešto više kažete koja su to načela čija su to načela i što trebamo uzeti od toga? Pa zapravo bit, imat ćemo jako dobar primjer zero waste načela. Znači uh mhm. -huh. zero waste je jedan koncept e, stvaranje nula otpada, znači kao što sam koncept kaže to je nula otpada i ide k tome da se čim više otpada reciklira odnosno ide na ponovnu oporabu, ali mhm. isto tako da ga se čim manje stvara. I to je nešto što Žmergo podržava i što smatramo da bi trebali definitivno u cijeloj Hrvatskoj bi to trebalo zaživjeti, a mi imamo više negativnih nego pozitivnih primjera, međutim Imamo ovaj, primjer iz Preloga koji je jako dobar primjer i upravo će nam Marko predstaviti taj primjer jer je Zelena akcija skupa sa gradom Prelogom e, surađivala u razradi takvog jednog koncepta. Drugi, e, drugi jako dobri primjeri su nam iz Italije i iz Europe, znači Zero Waste pokret e, djeluje u cijeloj Europi i ovaj, postaju sve jači a, a kod nas, kažem, jedan grad je krenuo time i ajmo reći da Krk nam se isto ovaj, približava tome, oni imaju stvarno jako dobre ovaj, rezultate vezano za njihov, njihovo odvajanje otpada. nisu došli do zero waste ali su puno bolji nego većina drugih u županiji. Evo, čestitke naravno na Krku, malo po malo i oni idu put e, preloga, put e, Zero waste e, Zero waste naravno, takve dobre prakse gospodarenja otpadom i vjerujem da će ipak i mnogi drugi gradovi i mjesta se pridružiti ovom. sad ćemo malo uživati u ovoj glazbi pa ćemo se onda opet vratiti e, naravno čuti zeleni telefon malo ćemo ovaj ga obrnuti ako imate e, e, potrebu dragi slušatelji naravno nešto dojaviti na zeleni telefon 072 123 kako... Evo ga no. Ili naravno tu emisiju Tako je Na 761 378 Ako se potrefi da projdeš mojim dvorom, taman dude triba. Providenza dá-me dor, dá-me doides, dá-me dor, dá-me doides, calicaria. Providência, tô bebila. Dá-me dor, dá-me doides, dá-me dor, dá-me doides, calicaria. me mladost još u krilu ziba Ako se potrefi da projdeš mojim dvorom tavan tudi tri mi doj, da mi dojdeš karija Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Idemo dalje, naravno eh, zeleni telefon, čuli ste eh, i broj od nas, eh, naravno čuli ste ga i u džinglu, slušate ga i u programu Pomorskog radija, a idemo mi dalje sa ovim našim zanimljivim e, temama budući da je e, europski tjedan održivog e, razvoja e, nešto više o tom tjednu posebno kako je prošao udruga Žmergo iz Opatije koja je sa svojim možemo reći suradnicima organizirala izložbu fotografija a interesantno je naravno i poziv koji ste i vi primali da dođite i da ga možete pogledati e, budući da ovaj sami posjetitelji mogu ga pogledati ove fotografije e, do 13. lipnja. Nešto više o samoj izložbi o fotografija o patici u zelenoj špeži. Eto, reći će nam Marta Bilska koju smo imali prilike ovaj, slušati u Eteru Pomorskog radija iz jednog drugog razloga pa ćemo se vratiti na taj razlog. Prije svega Marta, dobar dan. Dobar dan svima. Evo Marta, e, iza nas je tjedan održivog razvoja, pa možda da nas kratko upoznate kako je bilo, kako je prošao i što možemo još eh, od eh, toga očekivati i možda pogledati. Da, znači u sklopu Europskog tjedna održivog razvoja koji se održao već između 30. Mhm. svibnja i 5. lipnja E, Udruga Żmergo i u suradnji s Kafe Bar Eugenijan organizirali smo izložbu fotografije o patici u zelenoj špeži. Nasa izložba predstavlja predstavlja ekološke proizvode, ekoproizvodjače i posjetitelja na ekotržnici koju već sedmu godinu za redom organiziramo uz financijsku podršku grada Opatija. E, e... Autorami fotografija su są nasi e, Guna iz Latve i Samuel jest Španjolske. Tako da svih pozivamo da mogu još pogledati fotografije do 13. lipnja. Mhm, tako je. E, Marta, što se vama svidjelo osobito? Koja fotografija ovako? Šta vam je pre, posebno upalo? A posebno mi je upalo e, djeca koja e, isto je bila dosta zainteresirana na tim fotografijama za tu ekološku mhm, hranu, mhm. E, da se vidi da i mali i veliki opatici su zainteresirani za zelenu mhm. potrošnju. Evo ga, e, sad kad smo rekli zašto smo, već smo se imali prilike čuti e, sa Martom, možda da nam ovaj hrvatski malo e, Marta objasni otkud ovaj hrvatski govor i jezik. Od... Da, da. Jer je Marta iz... A, da. <laughs> da, ja sam inače iz Polske, ali već godinu i pol živim u Opatiji i radi u Žmergu i mi smo jako veseli da ju imamo. I ona je savršeno svladala hrvatski. da, svaka čast. Mislim, ja svaki put kad ju čujem je ono, sam i pričati nakon samo godinu i pol. To sam htjela i reći, zato sam i rekla evo e, da nam je drago da smo čuli Martu i da je njezin hrvatski sve bolji i bolji. E, doista sve smo razumjeli, nigdje nije bilo e, čak ni ovim možda malo i stručnim izrazima e, zamockivanja. Pa da, možem, mislim, Europska volonterska služba stvarno mm pruža jako velike mogućnosti. nama je pružila mogućnost u Žmergu da upoznamo Martu, da radi s nama kao volonterka godinu dana i da shvatimo koje ona ima potencijali da odlučimo ju zaposliti i zamoliti da ostane u opati. Mhm. ovaj, tako da stvarno smo sretni da je došla. E, inače imamo i sada otvorene e, pozive. E, Marta se inače bavi time. Marta, kamo smo sve poslali sada trenutno ljude? Šta imamo? Brisel? jedan dečko iz Splita ide u Brusel na mhm. IVS. Mhm a još uvijek tražimo volontere za Park Istra. Tako ako netko je zainteresiran za baš ekološku poljoprivredu, netko tko saditi, kopati u vrtu. Um, Ali isto ali i naučiti o održivom turizmu, a s druge strane i nije tako daleko, znači tu nam je u Slovenskoj Istri, u parku Istra raditi sa, ovaj, sa našim e, kolegama iz Slovenije, stvarno bi bilo, to je super mogućnost da se jako puno nauči, ja mislim da je i Marta s nama jako puno naučila. Marta, e, u svakom slučaju, evo, bit će zanimljivo možda našim slušateljima da nas pozdravite, pozdrav Pomorskom radiju na Poljskom, kako bi to zvučilo? A, naravno. <laughs> pozdravljam wszystkich e, i do usłyszenia niedługo. Evo ga, još e, ćemo se mi ovako e, čuti i pozdravljati, naravno i na poljskom i na hrvatskom. Zahvalit ćemo Marti, a mi ćemo naravno još malo porazgovarati o nekim drugim temama, posebno o ovom ekološkom sajmu u Opatiji. Marta, hvala lijepo, pozdrav. Hvala puno, dziękuję. Čuli smo e, Martu e, Bilska, eto možda ni ne naglasim dobro, mladu Poljakinju u udrugi e, Žmergo, nadam se da će vam i ostati doista, a koja nam je rekla nekoliko riječi upravo o ovoj izložbi fotografija, o patici u zelenoj špeži, čuli smo da je nju najviše možda dojmila jedna slika gdje su djeca, kako djeca doživljavaju naravno tu zelenu špež pomažu vjerojatno negdje u nečem zelenom povrću ili nešto sličnom. Pa e, mislim, da, mislim da svi mi, e, pa tako i djeca, nema onog većeg gušta kad dođeš do, do jagoda i kad možeš jagodu direktno uzeti i staviti u usta bez mm. da razmišljaš joj moram prvo doći doma pa oprati u ko znaš s čim je špricano i ovaj, to ima kompletno jedan drugčiji okus, ali i doživljaj kad ti znaš da možeš direktno ići jest. Evo, sve to se moglo na neki način e, i osjetiti, e, probati na vašim već tradicionalnim ekološkim sajmovima. Da, e, zapravo tako je i došlo do te ideje i sve fotografije koje se nalaze na samoj izložbi su sa našeg sajma koje ove godine organiziramo već sedmi, znači sedmu godinu za redom zato se i zove sedmi ekološki sajam Opatija i mhm. e, mi smo krenuli zapravo sa sajmom kada smo imali samo dva proizvođača, danas je tih proizvođača već uh, 17, 18, 20, zavisi kako koji put i koji nam redovito dolaze i od građana opatije dobijamo stalno upite za opet još znači da ajde ponavljajte to svaki mjesec ili još bi bilo bolje i svaki tjedan. I vjerujem da bi bilo najbolje da Opatija bude takav grad. Ja se s tim potpuno slažem, da. Bilo bi super kad bi Opatija Opatija bila jedan ekološki um, održivi grad koji bi mogao voditi, znači ko što je bila nekad stara dama turizma uh, i bila uzor svim ostalim gradovima za razvoj turizma, mhm. mislim da bi Opatija ima veliki potencijal da postane upravo on uh, vodeća u ekološkom uh, turizmu. Pitanje je samo kada će to turistička zajednica i sam grad prepoznati i vidjeti da je to ono što privlači goste, da njih privlači netaknuta priroda, naše stijene, grote, e, naše male uvalice e, i zeleni... Zaleđe, zaleđe. Točno to, zeleno mhm. zaleđe i to da imaš šetnice od Opatije pa do Učke pa po svim dijelovima od Lovrenske drage pa mm. Mislim, to su sve prekrasna mjesta. Mi smo stvarno jako zeleni, imamo puno toga za ponuditi, imamo i bogatu kulturnu baštinu i sve to skupa kad bi se ukomponiralo to bi bilo jako lijepo. Evo vjerujem da hoće, zato postoje i ovakvi e, europski tjedni, zato postoje i druga Žmergo, zato postoje ekološki e, sajmovi, zato postoje brojne e, eto i izložbe i naravno ne samo zelene nego plave čiske i tako dalje. Rekli smo da ovaj koncept održivog razvoja nekako podrazumijeva i ovo postizanje upravo ove ravnoteže o kojoj smo govorili kako i ovih socijalnih, gospodarskih, e, okolišnih e, zahtjeva na e, zadovoljstvo naravno i sadašnje ali i buduće generacije, ali prvenstveno naravno na svo sadašnje stanovništvo ne samo grada nego općenito cijele zemlje. Idemo dalje pa ćemo lagano krenuti opet na jedne teme koje su u našem kraju nekako najprije malo ispliva gore pa onda opet po tonu ideje se nekako stalno e, mijenjaju e, primjeri e, iz svakodnevnog života ali i vejačite priče o plominu C da, to je priča koja izgleda nikako da završi, unatoč stalnim prosvjedima, peticijama i, mhm. i svime što nam se dešava a, i Dunja iz Zelene Istre, Dunja mickovi iz Zelene Istre će nam pričati malo više o tome. Mislim da je to vrlo važna tema koju bi trebali svi iz Primorsko-Goranske županije znati jer je to nešto što direktno isto tako utječe i na nas. Znači to nije problem samo Istre, to je problem i cijelog našeg Kvarnerskog zaljeva i to je problem isto tako i države. mislim da trebamo poticati zelene ideje, zelenu energetiku a ne mhm. nešto što je a priori zastarjelo i što nam uopće ne, e, nije održivo. Evo, kao što je Ana rekla, mi ćemo sad e, čuti se sa Dunjom e, Mickov iz Zelene Istre. Dunja, dobar dan. E, dobar dan, evo pozdrav vama i svim e, slušateljima. Evo, vrlo zanimljiva tema o kojoj se da pričati, pričati, pričati, koja kako nam se sada čini nema e, kraja. peticija je na pomolu, što se tom peticijom traži, a na, naravno kako, kada i gdje je građani mogu potpisati. E, pa da, evo, e, peticijom koju smo pokrenuli sa zelenom akcijom od e, predsjednika vlade, odnosno od vlade Republike Hrvatske, tražimo trajno odustajanje od projekta izgradnje termoelektrane na ugljen Plomin C E, dakle, radi se o dokazano neisplativom zdravstveno i okolišno štetnom projektu e, koji zapravo znači izgradnju nove termoelektrane na ugljen e, snage 500 MW na istočnoj obali Istre gdje je već koncentrirana sva velika industrija gdje građani tekako već osjećaju posljedice okolišnog zagađenja. Hrvatska elektroprivreda HEP već niz godina nastoji realizirati ovaj projekt bez obzira na to što ga građani odbacuju bez obzira na prostorni plan Istarske županije koji definira da ugljen ne može biti energent za Plomin C, e, bez obzira na to što je tvrtka Marubeni koja želi investirati u Plomin C više struko osuđivana za korupciju. E, HEP je u svom nastojanju da izgradi Plomin C na uvozni ugljen, do sad imao podršku svih e, vlada, a aktualna vlada uvela je privremeni moratorij na izgradnju termoelektrana, pa tako i Plomina C, što je jedan dobar smjer, te se nadamo da će vlada <laughs> ova ili neka neka buduća, e, prihvatiti naše zahtjeve i zauvijek odustati od plombina C, jer za to svakako postoje brojni e, razlozi koje smo naravno sve naveli na našoj, e, u našoj peticiji. Sama peticija lako je dostupna, znači putem interneta, nalazi se na stranicama change.org, poveznicu na peticiju objavili smo mi na našim stranicama, isto tako na našim Facebook stranicama, također je i Zelena akcija objavila ovu poveznicu, peticija se može potpisati potpisati do 30. lipnja, a evo ukoliko bi itko imao problema pristupanja peticiji, e, može nam se slobodno javiti na naš broj telefona 052 506 065 ili putem maila. E, inače, peticija se nalazi na web stranicama i Facebook stranicama udruge Žmergo, tako da ja pozivam sve građane Primorsko-Goranske županije da ju definitivno potpišu. Evo, u svakom slučaju nadam se da će ona imat e, nekakav odjek, nekakav e, efekat e, bez obzira na trenutnu političku situaciju. Dunja, eto još jednom naravno iz Zelene Istre, poziv za sve da se pridruže, jer to je ipak na kraju krajeva ipak u interesu čovječanstva, posebno ljudi koji žive u, u vašem kraju, budući da kako se procjenjuje ova termoelektrana Plomin C tijekom 40 godina rada prouzročila čak tisuću e, slučajeva e, prijevremene smrti, a ujedno bi negativno utjecala i na povećanje hrvatskih emisija CO2 te i naravno e, do, doprinjela pogoršanju ovaj, učinka klimatskih promjena koje na neki način svakodnevno osjećamo. Tako je. Evo, hvala vam lijepo, ja sam sve rekla, jel tako? <laughs> pa jeste, da, evo, više manje. E, mogu još samo dodati da, da je svakako, e, znači, u jednoj Europskoj uniji koja je orijentirana, odnosno čija je e, energetska politika orijentirana na obnovljive izvore energije i Hrvatska mora odabrati taj smjer razvoja energetike i definitivno je potreban jedan zaokret prema obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti ukoliko, ukoliko želimo živjeti na jedan održiv način i biti zdravi i sretni. Evo, u svakom slučaju vjerujem da je to svakome cilj, e, da će odaziv za ovu peticiju biti e, velik i prije svega da će e, biti uspješan. Dunja, lijepi pozdrav vama, pozdrav Zelenoj Istri. Neka Evo, tako bude. Hvala vam, lijep pozdrav svima. evo Ana, jedan od e, velikih problema, jedan od velikih, e, jedna od velikih borbi, da to tako kažemo, je upravo to dokazivanje vezano uz termoelektranu Plomince. Mm, da, nažalost. Tome nema kraja. Da, izgleda da nema. Ja stvarno, on, kažem, e, sretna sam da imamo udruge kao što su Zelena Istra i Zelena Akcija koje ne odustaju i koje se konstantno trude i mislim da ih trebamo podržati u njihovom trudu i e, ono najmanje što možemo napraviti je znači potpisati peticiju, ali isto tako pozivam svih da oni često organiziraju i okrugle stolove i javne rasprave i predavanja na tu temu i da pridružite se i čujte što stvarno imaju stručnjaci za reći, nije bezazleno ono što oni govore. Evo idemo mi e, naravno dalje, bit će zanimljivo, možda kratko da još e, prokomentiramo i e, prijave na zeleni telefon. E, s nama će biti Dina, je li tako? I da, Dina će nam danas e, prijaviti e, jedno, odnosno ispričat će nam jednu prijavu koju ima. Evo. Evo, bit će zanimljivo poslušati i ovo, a onda ćemo čuti naravno i neke od obavijesti iz e, našeg kraja, pa evo nikako nešto o, ovome samo da uspostavimo, pa da krenemo sa ovim obavijestima iz našeg kraja. Pa, e, znači, vrlo važno, kao što smo vidjeli, vrlo je važno da svi skupa sudjelujemo, e, da sudjelujemo u donošenju odluka i da vidimo šta se dešava u našem okolišu, mhm. odnosno u našoj okolini. I e, da, zato je i Županija na svojim stranicama objavila proceduru ukoliko neko želi sudjelovati na sjednicama, znači županijskim sjednicama, bilo kao građanin ili pravna osoba, znači treba ispoštovati proceduru i, vidjeti, i na taj način možemo ovaj, Mhm. sami sudjelovati. Tako da evo pozivam svih da pogledate stranice od županije na kojima se nalazi obavijest i ispisana je procedura, treba ispuniti obrazce koji se kažem, nalaze na samim stranicama i prijaviti se isto tako sudjelovati i vidjeti što nam se dešava, pogotovo kada je nekakva tema koja nas interesira, bilo da je to donošenje nekakvog plana ili programa ili već bilo što što nas interesira možemo poslušati i isto tako dati svoje um, svoje doprinose. Evo, u svakom slučaju to je jedan od načina na koji e, može svatko od nas e, dati i svoje mišljenje, svoj doprinos e, kroz naš zeleni telefon, kroz pozive da li nama ili na zeleni telefon 072123456 ili ovdje kod nas na Pomorski radio na 761378. Slobodno se možete možete obratiti, možda vam se na čini da to nije za i dojaviti, ali uvijek je e, interesantno, uvijek je potrebno e, bolje nešto reći nego šutjeti pa poslije trpiti posljedice. Pa da, recimo kao što smo vidjeli na onom primjeru iz Dražica, mi ne mhm. možemo za, na sve reagirati, odnosno ne možemo svugdje za sve pomoći, mhm. ali u trenutku kada možemo i za ono što možemo mi reagiramo, pa tako možda nismo uspjeli samo istezalište se E, sačuvati jer je to nažalost bilo već dozvoljeno rušenje samim građevinskim planom, tu se trebalo uključiti u, plan, ali ovaj, e, možemo mogli smo reagirati utoliko da se ne ruši i da se ne ruše zidovi jer to, na, za to nisu imali dozvolu. Evo naravno jedan čempres je vrlo važan. Pa ljudima je to jako važno. Stvar, mislim i meni je u mom vrtu. Ja ih volim i lijepi su mi i rade mi hlad i unutra živi jako puno ptičica koje me budu ujutro i ne vidim razloga zašto bi mi ga neko rušio ako ne treba tako se. Je. Tako je. Evo, naravno e, rekli smo e, brojeve telefona, rekli smo način na koji možemo e, i sami sudjelovati u svemu onome što nam čini ovu prirodu da nam da je sačuvamo da da nam što duže bude e, ovaj, zdrava prije svega i ekološki čista za nas. E, popričali smo malo o načinima kako se prijaviti na zeleni telefon, čuli smo o rezultatima same e, zelene plave čiske, čuli ste i najavili smo čišćenje podmorja, vatrogasci Opatije, udruga Žmergo sutra u srijedu u Opatiji, radionice isto tako, dvije strane, jedan cilj, stanje pers perspektive sustava gospodarenja otpadom u e, e, Hrvatskoj. E, čuli ste kakvi su to gradovi i na kojim načinom će gospodariti otpadom. Da li je Krk jako blizu preloga koji je već daleko odmakao po ovim načelima koje smo vam naveli. Čuli ste naravno što nam je rekla i Marta Bilska koja nas je i na Poljskom lijepo pozdravila o ovom tjednu koji je iza nas nas održivog e, razvoja e, javila nam se vezano za Plomin e, C, vezano za peticiju Dunja Mickovi Zelene Istre. Eto, čuli ste gdje možete doći do peticije, a eto za sami kraj i neke od obavijesti iz našeg kraja kako možete i vi sudjelovati i biti na županijskoj sjednici kao građanin ili pravna osoba. Je li to za ovu današnju emisiju e, Ana sve i, i, ili imamo još jako, jako puno tema o kojima možemo pričati? Pa mislim da bi uvijek nađemo teme, tako da ali za danas mislim da smo ih iscrpili, ostalo nas čeka sljedeći tjedan. Evo, u svakom slučaju nemojte zaboraviti, još jednom ćemo vas podsjetiti na brojeve telefona 072 123 456 ili 761378 Pomorskog radija Radio Bakra. Evo, očekujte nas i sljedećeg utorka u emisiji Zelenog e, telefona. Danas vas lijepo pozdravlja ekipa koja je radila u zastavu. Ana Maro Maroje i Alenka. Jednom vječni let postati će voda Stiže plimni val sa otopljenog pola esquecer. esse jeito. važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio. Radio Bakar 95,8 MHz.